Euh, Manelius Lolt, Timé, en Angoya, euh, mane morgolt, tim gourvan, et renchural tuil, euh, bagachote, tenger bourran, nom, Boyou, Jesus Christin, Ailsan Uk, houk, bas bakch, Boyou, etzin, Jesus Christ. Teget, nek dor, gourvan, zerran, uh, arlion nantin zuil baga, non, baksh, uh, burron, tenger burron. Teget, euh, susek no din ruft, nani langoia katolik chasni susek no din ruft, im juslol, um Sante, bas gunotakte bagashude. Teget, un odor bit Jesus Christin sur galin duche, time, uh, tungan botran suite tegetriere bit Jesus Christin sorgabik. Time horin set kelte ruren af bal, bit ni antral, denger brant euron bain, getch eulkotch boln. Teget arch holbol de golte, bas urdonte sorgal bagashute. Teget jésus Christ bit antonodor euh, yuyu, zajok euh, sombe. Chelsanuk ez eh, beltuni, ail sanuk, inbaizan, tanar roier etzant, wilchich bolorque, time, daniel tanar, et eh, baialakt, wilchich bolorque, zerexé, tengerburant wilchich bolorque. Songor erecte, nectal tengerburant baga, nogotal, et baialakt, mondtuguk baga, Tegetanar, sangor Rint, euh, wilchir Chwe rint wichler chouel, tin churala baga. Teget rirvet anzar sambol, timen, euh, mane mongolt, ravenim zofron mane mongolt pis, euh, del et din zasak, trebol, timen. teget odeur, changlar erecte diner. Zarim Rumus, Ondor Bolov Holte, euh, Kessin, euh, Balt Durlalsan, Altan Sogishik, Teme, Monk Itsan. Ça font euh, Rovin Monk Itsan Bish, Ulsin Monk Itsan, Teme, Ulsin Rorangik, Itsan Esvej, Buru, ashiglaik Kubaisan. Tim Zwilbag, Delchi Teget Metech, Unidara, Yadural, Nemeksan. Utakut Chir Yue, Haram Saltan Dafra Utakte. Nek Ter, Ted, Imeru Orin Nerik, Orin Altsan. тэгээд гербоний хувьд гутамшиг болсон. Бүх хүмүүс үнийг мэддэг. Харин монголчууд ингэж хэлдэг тийм ээ. Не хугарах, яс хугарах. Тэд өөрийн нэрэлрийг айтсан. А нөгөө талаас бас монк итсэн ушхас тийм ээ үлсийн хувьд dans danbuchlar bo'lsin demak turniulmas demak uniulhand hechnam sayxon titiqlak hechnam sayxon sug'gul hechnam asramshin gazrik, gasrik so'ryon vagular bolson, bo'lsin bitantuxe bodor erekte a montougrouk, zarim rumusik a « Galsu Bogolson, Tim Wilbaga, Delhi Tayar, was zarin rumus oto chorant diandant bain, boyou montobrouk, tetnavrik, erchologo Bolgolson. Teget Jesus Christin ailsantogik, ergens Ergens narda bit unik olgot chaton. Et ektekman, gor. Rirve bi montugut time utchilvel bi chotgort utchiltek. Chotgorin wilachilakue a margan chorchilton time tergik usker. Tengerburni wilachilakue Efnektel, time bayar bayasklon a kiosik Usker. Yalgalte bagabiste, teget Jesus Christi nugik ergensen arta dosangor erekte. Rint den esvel dotor, ajlin dotor, sumin dotor, bit sangor erekte. Harin ilu gungunski botvol, bit nek pastem de nous dit cette zu seknudin setgelin dotor bei dikschude. Teget rirve bit which il veut bit ogrin gerbult, witschiltek, gesank. Monk to gruk et bayalgak, et bayalak, timme, euh, nadas gadan bay. Imswil, euh, olgrot, shural shul. Nekitsam, Namek Cholote, Namek Achargalte, Timé, Bolgolsen. Nogoetzan, Zarin Rumus, Zarin Rumusik, Timé, gunikte, Gunite, Gutamshikte, Bolgolsen. Uchranter, er Et Bayaldik, Esvel, Sim, orangik. Oiordugar umschlagar uramschlon unik betetschefsen. Buchumus avragdase. Teget montuhuk et tekmont zofron zarim rumus sintolo nek zefsek bish. Buchumus sintolo nek zefsek mon. Teget unige ashiglarta bit tengerburni amarngalan tengerburni shutrakioslik dam shular bolanjte teget namek et ertxolope bolkolson etzan getxrimbe time en dolchonok tanar en tuche bodor bolomste etzan man mini dotor baga mini setkel dotor baga teget nere namek ajargalte namek ertxolote bolkolson etzan getxrimbe bien en dolchonok time en en serran Rint ushlechwe, renitolo, achilachwe, renitolo, echelte eh, eh, orot, eh, sain surachwe. Tim asut albaga, tim asut bain, teget Jesus Christin ugik ergen sanarda, zoft goltik rigere, tenger burantenarik, edislar